Historiaren atalean, Franko hil eta hilabete batzu beranduago izan zen gertakari bat aipatu behar diguzu, egunon, Jose Txueka? Egunon. Mila behatzerun eriuita mazeiko martxoren bostean, hileta haundi bat egin baitzen gazte izen, izan ere egun batzu lehenago, martxoren iruan, poliziak gazte izen, bost langile hil zituen Eliza batean, ze kontestuten izan zen hori? Bai, eh, kontutan izan beharko dugu hori, Franco hil tagero, jarraitu egin zutela eh, betiko agintari politiko eta polizialak eta batez ere Frankoren garaiko jokabideak. Eta jokabide hoien adierazpide oso latza izan zen gazteizen, martxoak mila behatxun irogeita maseiko martxoak iruan, hain zuzen ere langileak bilduta zeudelako eliz batean, Zaramagako San Francisco elizan, Poliziak inguratuzun Elisa hori, kanporatzeko gazeatuzun Elisa, hain zuzen ere, jaurtiki zituztelako e, eh, e, eh, gazpoteak eta bar, eh, langileak atera arazteko. Eta langile hoiek, hor, e, asamblada egin behar zuten langile hoiek atera zirenean, polizia hoiek metraiatu zituzten. Horren ondorioz, bost persona hil zituzten ehundaka zauritu eta beraiek poliziak irratiz esan zuten bezala egundoko masakrea burutu zuten. Izan behar dugu, oso garbi, edo zau izan behar dugu oso garbi. Biltzeko, elkartzeko eskubidea ez zeukaten langilek, horregatikan egiten zituzten bilerak edo asanbladak elizetan. Eta horregatikan egitzatako eh, egiten ari ziren edo egin nahi zuten egun horretan martxoak iruko arratsaldeko bostetan e, asanblada haundi bat e, eh, gazteizko langileak. Zergatik, bi hilabete zeramazkiten greban 6 mila langiletik gora e, ordura arte egin zituzten bizpairu egun greba orokorra gazteizen eta patronalak ezun amorikrik ematen hain zuzen ere, langile hoiek eskatzen zutenari e, zeo zer eh, emateko. Eta hori dela eta, asambla egun horretan greba orokorra izan zen gazte izen, eta arratsaldeko asanbala da burutzear edo egitear zeukatenean, olako jokaera izan zen polizien aldetikan. Horren ondorioz, hil zituzten, hiru langile. Parkatu, bost. Hauzirik izan altezen, zen, gertakariaren ondoti jozu. Ez, ez, ez, ez, impunitate osoz, eh, zera, transizioko erailketa guztiekin gertatu zen bezala, hau impunitate osoz, e, zera, eh, areta okerrago, e, egun, urrengo egunetan, atxilotu zituzten, esatako, langileen mugimendu edo mobilizazio teretan, mobilizazio hoietan buruzagi edo e, ekintzaile izan zirenak. Eta besteak beste, e, bueno, bosei persona e, eraman zituzten preso karabantzelgo e, kartzelara eta horrela. Osa, zigortu zituzten e, ju, bide judizialen aldetikan izan ziren langileak eta ez esateako masakre edo erailketa erraldoi hori burutu zuten poliziak edo bere agintariak. Horrengo egunetan baita ere, zeretako, jun ziren gazteiza bertara e, erantzunkizun politiko haundiena zeukatenak. Ez ateateko Rodolfo Martin Villa, Rodolfo Martin Villa zen orduan ministro de relaciones sindicales, horren ardura zen ez langilek izatea eskubide hori biltzeko eta negoziatzeko eta bere ekimen sindikalak aurrera eramateko, eta horrek ostopatzen zituen zera guzti horiek, eta gazteiza ere bai, junzen, barne ministrari zena Manuel Fraga iribarne impunitate osoz eta arrokeri, e, nolabaiteko arrokeriaz, beraiek junziren gazteizera. Eta eh, hoiek ez zuten ez orduan eta ez beranduago, esatako demokrazia, nolabait esateko, Espainian gauzatu zenean, inungo erantzun kizunik izan. Gaur egun esateako, martxan dago, eh, Argentinatik, hain zuzen ere, kereia kontra los krimenes del frankismo y de la transición delakoa, eta input, ustezko imputatu edo e, eh, imputatuen artean egon daiteke edo egongo da e, eh, Martin Villa. Baina oso bitxia da, es, oso adirezgarria da. Espainiatik, amairu mila kilometrotara dagon eh, estatu batetik, bultzatu behar izan dugu edo bultzatu behar izan da nolabaiteko eh, bide e, judizial bat hoien kontra jotzeko. Espainiako legeak errestu egindulako hoien impunitatea. Mila behar zirun eroitama martxoen martxuen iruan beraz bos langile intzituen eh, Espainiako poliziak. Mila ezker jozu txoka. Mila ezker zuei.